rasulullohning hayotidagi eng xatarlik payt ibn sakan yiqilgandan keyin rasululloh ikki qurayishlik amrohlari bilan qolib qolgan edi imom buxoriy va imom muslim abu usmondan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyilgan qattiq jang bo'layotgan ashu minutlarning birida rasulullohning yonida talha ibn ubaydulloh va saad ibn abu vaqqos roziyallohu anhudan boshqa hech kishi qolmagan edi bu rasulullohning hayotidagi eng xatarlik payt va mushriklarga nisbatan eng qimmatlik oltin fursat bo'lib hisoblanadi ham mushriklar bu fursatni chang tutishga hargiz beparvolik qilmadi ular umumyuzlik hujum qilib borliq kuchi bilan rasulullohni yo'qotishni nishon qildi Utba ibn Abu Waqqas Rasulullohga tosh etib, uni yiqitibdi va uning osti udiltishini sundiribdi. Osti inki yerilib ketdi. Abdullah ibn Shihab Zuhri Rasulullohga hujum qilib, uning peshonasini yeribdi. mushriklar otli qo'shonining eng qaram talvi sarkisi abdulloh ibn qamiya yiroqdan shiddat bilan ot choptirib kelib rasulullohning mo'risiga qattiq bir qilich urgan edi rasululloh buning dardini bir oydan ko'proq tortdi birla yaxshi yeri uning qilichi rasulullohning qo'sh savutini kesib o'tolmagan edi ibn qamiya rasulullohning yuziga yana qattiq bir qilich urgan edi uning beshidagi mis qalpoqning ikki halqi mixi rasulullohning mag'ziga petib ketdi ibn qamiya mana ko'r man degan ibn qamiya deydi rasululloh yuzidan qonni surtib etib olloh seni parcha parcha qilib atsin dedi hadisda shu qitimliq zarbida rasulullohning o'ttir tishi sungan beshi yerilib qonashqa boshlagan deyilgan shunga u yuz ko'zlaridan qonni eritib etib o'z payg'ambarining bosh ko'zini qonga bo'ygan va tishini chaqqan qavm qandoqmi najot topar holbuki payg'ambar ularni nijotlikqa chaqiryotsa dedi bu chog'da olloh hech ish sening ixtiyoringda emas olloh yo ularning tavbasini qabul qiladi yoki ular zolim bo'lganliklari uchun ularni azobga duchor qiladi qur'oni karim sura oli imron 128 yuz yigirma sakkizinchi oyat tabaroniyning rivoyatida rasululloh shu kuni o'z payg'ambarining yuz ko'zini qonga bo'ygan qavmga Allohning g'azabi baq bo'ladi degan Ondan bir dam turgandan keyin yana "Ey Alloh, mening qavmimning gunohini mag'firat qilgin. Ular bilmaydi" degan. Sahih Muslim rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh "Ey Parvardigorim, qavmimning qilmishini kechirgin. Ular bilmaydi" degan. Va Qozi Iyozning Shifa nomli kitobida Rasululloh "Ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin, chunki bular bilmay qildi" dedi deyilgan. şübhəsiz ki, mushriklar rasulullohning hayotini mushu yerda oxirlashtirishni maqsad qilgan bo'lsimu lekin rasulullohning Qurayşlik haligi ikki sahobisi şundaq ajoyib qahramonlikni ko'rsatdi va şundaq mislsiz jasorat va shijoat bilan qıldı ki, ular faqat ikki odam turib mushriklarning maqsadini xam xiyolga aylantirdi bu ikki azamat ən mohir mərgəllərdən bo'lg'achqa mushriklarga uzildirmay o'q yog'dirib oxiri ularni rasulullohning atrofidan chekindirdi Saad ibn Abu Waqqasning oldiga Rasululloh o'z sodiqini tashlab berib, "Ota Saad, senga ota-onam fidodir" deydi. Bu uning naqadar talantliq yetishgan margan ekanligini ko'rsatdi. Chunki Rasululloh Saaddan o'zga hech kishiga ota-onasini jamlab fido bo'lsin demagan edi. imom nasaiy jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mushriklar rasulullohning bor yerini boyqib olgandan keyin hammasi biroqli yopirilib kelib hujum qo'zg'adi Bu chaqda Rasululloh ularni kim chekindiradi? dedi Talha ibn Ubaydulloh man dedi deyilgan. Ondan Jabir radhiyallohu anhu Ansar yigitlarining bir-birlab maydonga tushganligini va hammasining orqa-orqadan shahid bo'lib ketganligini rivoyat qilgan. U mundaq dedi: Ansarlar to'liq shahid bo'lgandan keyin Talha maydonga tushdi. u o'zi yolg'iz 11 odam bilan urushib, oxiri bir qilich uning qo'liga tegib, uning barmoqlari kesilib ketuvdi habballi habballi dedi rasululloh uningga agar sen bismillah degan bo'lsang seni farishtalar kishilarning ko'zi ko'rsatib turib ko'tirib ketadi deganligini bayon qilgan jabir mundoq deydi bir damdan keyin olloh mushriklarni mag'lub qildi imom hokimning rivoyatidagi hadisning sharhisida shu kuni talhaning badanining 35 yoki 39 yeri o'xshamagan darajada yaralangan va ikki barmog'i ya'ni ko'rsatkich barmog'i bilan nomsiz barmog'i sezmas bo'lib qolgan deyilgan imom buxoriy qays ibn abu hozim roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundoq deyilgan man talha ibn ubaydullohning qo'lini tutmas ya'ni cho'loq holatda ko'rdim uqishimcha u bu qo'lini uhud urushida rasulullohga chepilgan qilishga qalqon o'rnida tutib bergan ekan termiziyning rivoyatida rasululloh shu kuni talha haqida yer yuzida tirk mengib yurgan shahidni ko'rgisi bor kishi talha ibn ubaydullohni ko'rib olsin degan abu davud taliyasi oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilgan hadisda mundoq degan abu bakri uhud urushi tilga ilinsila bu kunning hammasi talha ibn ubaydullohning bo'lib ketgan deydi ana shunda qiyin sharoit va halqiliq soat minutlarda Allah öz payg'ambariga özünün gəyibi yardımını nazil qıldı. Sahihul Muslim və Sahihul Buxoriyda Sa'd ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu dan rivoyat qilingan hadisda bundoq kelgan. Men Uhud urşu jarayonida Rasulullahın yanında nəhayət şiddət və zərbədarlıq bilan urşuyatqan ağ kiyimlik iki kişini gördüm. Mən onları burunmu görüb boqmagan, kiyinmi görmədim. Yana bir rivoyatda bularni Cibril və Mikail deməkçi deyilgan. sahobalarning rasulullohning yeniga to'planishi yuqorqi qabohatlik o'zgarishlar ko'z yumib ochqicha nihoyatda tez suratda yuz berib bo'ldi holbuki rasulullohning oldingi safda jang qilayotgan sobdil samimiy sadoqatlik sahobalari vaziyatning ta'tir taraqqiyotini ko'rganmi yoki rasulullohning ovozini anglaganmi har holda ular rasulullohga biror peshkanlik yo'liqib qilishidan ansirab darhol uning bor yeriga yetib kelgan edi biroq ular rasulullohning qishig'i yetib kelganda uning yorilindigan yerlari allaqachon yorilinib ansorlardan olti kishi shahid bo'lib qator yotadi yettinchisimi qattiq yorilinib o'z qinig'i milinib behush yotadi saad ibn abu vaqqos bilan talha ibn ubaydulla mushriklar bilan jon tikib elishiyotadi ular yetib kelgandan keyin rasulullohning atrofiga o'zining teni va qurol yaroqlari bilan mustahkam bir mudofaa qo'rg'ini shakllantirdi va rasulullohni dushmanning zarbasini qo'g'dash va ularning hujumini to'sishda mislsiz fidokorliklarni ko'rsatdi rasulullohning yaniga tunji bo'lib yetib kelgan kishi yanala uning g'ordagi hamrohi hijrat sabdishi abu bakr siddiq roziyallohu anhu bo'ldi ibn habbon oishadan rivoyat qilgan hadisda abu bakrining mundoq deganligini aytgan uhud urushida kishilar jang bilan bo'lib ketib rasululloh bilan kari bo'lmay qoldi shu chog'da man rasulullohning yeniga tunji bo'lib yetib beribdiman kelib o'tib uning oldida bir odamning qattiq ilishib uni qo'dayotganligini va uning yeniga hech kishini yaqin keltirmayotganligini ko'rdim ko'nglimda dedimki sen talha bo'lg'iyding sanga ota onam fido bo'lsin ondan uzun o'tmay keynimdan ubayda ibn jarro yetib keldi u go'ya uchar qushdek chopatdi shuning bilan rasulullohning qishig'iga ikkimiz tangli yetib keldik qarasak oldimizdala talha ig'ir yorilinib yiqilib tushdi bizni ko'rib rasululloh qarindishinglarni yo'langlar u haqiqatan burchini ado qildi dedi mushriklar tarafidan etilgan bir tosh rasulullohning mangziga qattiq tekkashga uning beshidagi mis qalpoqning ikki parcha halqa temiri uning mangziga petib ketibdi shuning bilan men hilqi halqalarni rasulullohning mangzidan sug'urib ela olmoqchi bo'lib edim ubayda ibn jarro xudo haqqi ey abu bakr meni olg'ili qo'y dedi va rasulullohning jarohatini og'ritib qo'ymaslik uchun eg'izini yaqin akilib iliq temir parchalarining birini tishi bilan tishlab avaylab tortib oldi bu chog'da uning o'ttir tishining birisi midirlab qoldi ondan yana birini man olay deb tamshilibdim abu ubayda xudo haqqi meni olg'ili qo'yg'in dedim g'u deb turib oldi va unimi o'zi tishlab tortib oldi bu qatim endi uning yana bir tishi qo'zg'ilib midirlab qoldi Мық парчылары оның юзідін елетілгенден кейін Расулулла қеріндішіңларыны елаңлар. О, бурчыны ада қылды, деді. Шының білән біз Расулуллахны қойып, Тәлхәнің қышығы беріп, оны еләп жарахатларын таңдық. Албуки, оның он нәтчі ері оқшымыған дәрежеде ярланған еді. Mana bu Talhaning shu kuni naqadar jasorat va shijoat ko'rsatganligini bildirdi. Mushu jiddiy paytda Rasulullohning atrofiga bir bilik musulmon azmatlar to'plandi. Əbu Ducanə, Musəb ibn Umeyr, Əli ibn Əbu Talib, Səhl ibn Hunayf, Malik ibn Sinan, Qatadə ibn Nu'man, Ömər ibn Xattab, Hatəm ibn Əbu Bəltəə və Əbu Təlhə qatarlıqlar. Müşriklərinin hücumu barğansır küçəydi. Müşriklərinin sani arqa-arqadan köpəyişigə əgişib, onların hücumları mı küçəydi və barğansırı müsəlmanlarını qıstab gəldi. hatto bir çağda rasululloh qaçqın abu Amir fasıq qolab ustidan yepib qo'ygan o'rakka tushib ketib, tizi qiqilib ketdi. Buni ko'rib Ali darhol uning qo'lidan tortdi. Talha ibn Ubaydullah biqinidan yo'lidi. Shundan qilib uni o'rnidan turg'izib elib mangdi. Nafi ibn Jubayr mundaq degan: "Men muhojirlardan bir kishining mundaq deganligini anglagan. Men Uhud urushi qatnashgan edim. va shu qiziq jang nuqtalarining birida rasulullohga har tarafdan o'q yig'ayotganligini ko'rdim lekin bu o'qlarning hammasi to'liq pochaqlab tashlanadi yana abdulloh ibn shihob zuhriyning shu kuni muhammad nada uni topadigan bo'lsam yo u o'ladi yo man deb cho'qon ko'tirib yurganligini ko'rdim vaholanki rasululloh uning yenidila o'zi yolg'iz turyotdi u shundoq degach rasulullohning yenidan o'tib ketdi keyin saffon ibn umayya uninga topib malomat qilgan edi abdulloh ibn shihob azbiroyi xudo uni cho'qim ko'rmadim azbiroyi xudo u bugun omon qoladigan o'xshaydi biz to'rt nafar kishi maxsus uni o'ltirishga ahdi qilishib chiqqan turug'liq maqsadimizga yetolmabdiq misli ko'rilmagan fidokorlik jang maydonining taraqqiyoti dal mushu yerga yetganda musulmonlar ajoyib jasorat va ajoyib qahramonliklarni ko'rsatdi va bas-basda shundoq qurbonliqlarni berdiki, insoniyat tarixida undoq o'zini unutib boshqalar uchun jon fido qilish ruhi teha hozirgacha ko'rilib boqmadi. Abu Talha Rasulullohni dushmanning o'qidan saqlash uchun ko'krak kerib oldiga chiqib Rasulullohga qalqon bo'lib turdi. Anas radhiyallohu anhu mundoq degan: Uhud kuni musulmonlarga ushtumtut mag'lubiyat yuzlanib qilib, Rasululloh yolg'iz qopdi. shuning bilan abu talha qo'lidagi qalqinni ko'tarib yurib rasulullohni dushmanning o'qidan qo'g'dabdi abu talha usti margan edi u shu kuni yochoqlarni ko'p ishlatib qattiq tortqanligidan ikki yoki uch yochoqni sindirib qo'yibdi rasululloh uning oldidan o'tganlarga o'qni abu talhaga tashlab ket abu talhaga tashlab ket deydi ekan u yana mundoq degan rasululloh egizlanib dushmanning harakatini kuzatib boqatdi Bu çağda Abu Tanha onunğa "Sana ata-anam fida bolsun. Ey Rasulullah, düşmən tərəfə qarmağın. Sana oq tigib getməsin. Mən aldımda turay, oq təysə mənə təysin. Hərgiz sana tigib getməsin." deydi. Yana Anas'dan rivayet qılınan hədisdə Abu Talha bilan Rasulullah ikkisi bir qalqan bilan müdafiəlangan. Abu Talha nəhayət üstəmərgan bo'lib, u o'q otsa rasululloh uning o'qining zoya ketmaganligini ko'rib mamnun bo'ladi deyilgan abu dujana rasulullohning oldida tik turib o'zining dumbisini qalqon qilib rasulullohni dushmanning o'qidan qo'g'digan o'q uning usti boshlarga qor yomg'irdak yig'iyotgan bo'lsimu u midirlamay ching turadi otib ibn abu baltaa rasulullohning muborak tishlarini to'kiyotgan utba ibn abu vaqqosni qo'g'lab yurib oxiri uni kelishtirib bir qilich uribla kallasini dumiltibatdi ondin uning eti va qilichini g'animat ilib qaytib keldi Сәд ибн Әбу Ваққас өзінің бұл қарындышының қаллысыны өз қолы білән бәкме алғысы бар еді. Бірақ о бұл арзусыға етәлмеді. Бәлкі оның мақсадыны Хатиб ибн Әбу Тәлхә әмәлге ашырды. Сәхіл ибн Хунайб му көзге көрінген батыр әзмәтлерінің бірі еді. О Расулуллахқа та өлгіче елішіқі қол берген болып, бұл қытым мүшіріклерінің hücumini to'sishda favqulodda qahramonlik ko'rsatdi ashu jiddiy elish bo'layotgan paytda rasulullohmi qo'liga qurol ilib dushmanni o'qqa tutdi qatoda ibn nu'man roziyallohu anhu rivoyat qiladiki shu kuni rasululloh uning yochqini ilib dushmanga o'q otgan edi rasululloh uni qattiq patlaganlikdan yachoq komini sunib ketdi shuning bilan qatoda bu yachoqni ilib qo'yib xili keyingicha saqlagan shu kuni yana uning bir ko'zi yorilinib ko'zining guhri sirtqi bo'ltiyib chiqib qoldi Rasulullah uning bu ko'zini o'z joyiga silib qo'yuvdi uning bu ko'zi eng chiroyli va ro'shan ko'radigan ko'z bo'lib qoldi shu kuni yana abdurahmon ibn Auf intayin jasurlik bilan urushib hatto usti boshlari ig'ir yorilinib tishlari to'kilib ko'mak bo'lib qoldi badanining 20 nacha yeri yorlandi puti ig'irroq zaxmlangachga keyin oqsoq bo'lib saqaydi abu saad hudriyning otasi malik ibn sinan rasulullohning mangzidagi qonlarini sho'rab tozalagan edi u bu qonlarni yutib olmoqchi bo'ldi bu chog'da rasululloh uningga tukur tukur devidi molik ibn sinon olloh bilan qasamki hargiz tukuryotmayman dedi va o'rnidan turgancha jang qaynimiga o'zini otdi buni ko'rib rasululloh har kim ahli jannatdan bir kishini ko'rishni xohlasa molikni ko'rsin dedi shuning bilan u olloh yo'lida shahid bo'lib yiqildi Умма ammora bir to'p musulmon askarlar bilan birlikda malun ibn qamia bilan tutishib qoldi ibn qamia bu ayolning mo'risiga qilich urib jarohatning katak izlarini qoldirdi ummi ammora bir necha qilich urgan bo'lsimi lekin u qo'sh savut kiyib olg'achqa qilich o'tmadi ummi ammora yana davomli urishib badanining o'n 12 yeri ig'ir yorlandi musab ibn umayrmi rasulullohni ibn qamia va uning odamlarining hujumidan qo'g'dab mislsiz jasorat bilan urushdi musulmonlarning ilmi uning qo'lida edi ular uning o'ng qo'liga urib uni kesibatdi shuning bilan u alamni so'l qo'li bilan ko'tarib toki umi kesilib tashlangan qadar kofirlarning oldida po'latdek mustahkam turdi ondin u tizilib yetib alam hadisini mo'risi bilan bo'yniga qisib qad ko'tirib turdi lekin oxiri shahid qilib o'tildi uni ibn qomiya o'ltirgan edi u musab ibn umayrni rasulullohni o'ldirdim deb o'ylagan edi chunki u rasulullohga baayni o'xshaydi shunga u musab ibn umayrni o'ltirib bo'libla mushriklar to'poq qaytib muhammad o'ldi deb tovladi rasulullohning o'ltirilganligi to'g'risida yolg'on xabarning yamrab ketishi va uning yomon ta'siri ibn qamiya tantaklik bilan heliqidek jar selib bir necha daqiqa o'tmayla rasululloh o'ltirilibdi degan xabar mushrik musulmon hammaylarning orasida pur ketdi mana mush paytda rasulullohdan bir oz yiroq joylarda qo'rshovda qolgan sahobalardan nurg'ullarning irodasi bo'shab ma'naviy ruhi yemirildi jangvorlig'i suvidi hatto ularning ichki qismida qattiq qalaymqonchilik yuz berib umumiy yuzlik davolg'ish ko'rildi va saplar qalaymqonlashdi biroq birli xushallanarliq yeri shuki ibn qamiyaning bu ilonining qisman ijobiy roli bo'ldi mushriklar maqsadimizga yetdiq deb o'ylab hujum sur'atini ostiltib nurg'ulg'an qurol yaroqlarining tig' uchini musulmon shahidlarning jasadlarini chepib parchalashga qaratdi rasulullohning urushni davomlashtirib vaziyatni o'ngishi musab ibn umayr musibatga uchragandan keyin rasululloh bayroqni ali ibn abu Talibga topshirdi shuning bilan u ajoyib jasorat va shijoat bilan urushdi va atrofdagi boshqa sahobalarmi tangdoshsiz qahramonliqlarni ko'rsatdi va qayturma zarba berdi natijada rasululloh yaqin yerda qopsilib qolgan qo'shinning yeniga yo'l ichib ilgirlayoldi rasululloh ularning qishig'i yetib beruvdi uni tunji qitim kab ibn malik radhiyallohu anhu ko'rib tunidida xushalliqini bosalmay, ey musulmonlar xush xabar mana rasululloh hayot ekan deb to'libatdi bu chog'da rasululloh uningga mushriklar uning bar yerini uqib qolmasin uchun jim turishni ishorat qildi ammo bu ovoz musulmonlarning hammasiga yetdi natijada uning atrofiga musulmonlar taraf tarafdan yig'ilishga boshladi ko'zni yumib 30 o'ttizdek sahabi to'plandi bular to'planib bo'lgandan keyin rasululloh muntazam tartibli holda tog' bag'riga chekinishga boshladi u chekinish davomida mushriklarning qorshab zarba berguchi qismining o'ttirsidan yo'l ichib ilgirladi bu chog'da mushriklar hujumni kuchaytirib chekinish yo'lini qattiq to'sigan bo'lsimi lekin ular musulmonlar qo'shunining yo'lvostak jasur botirlik oldida kalkunga uchirgan axlatdak supurilib ketdi mushrik chavandozlarning biri bo'lgan usmon ibn abdulloh ibn mug'ira rasulullohga hujum qilib u hayot qolgucha mening o'lginim yaxshi deb ot choptirib keldi rasulullohmi uningga taqobil turmoqchi bo'lgan edi uninggacha usmonning eti o'zlari ko'lgan bir o'rakka sepilib ketib yiqildi shuning bilan haris ibn simmat uni otdan tortib yiqitib putig'i qilich urib o'ltirg'izib qo'ydi ondin davomliq dumbalab jenini ilib jahannamga uzatibatdi va uning qurol yaroq ot jabduqlarini ilib rasulullohning keynidan yetti. shu asnoda makka otliq qo'shunining yana bir askari bo'lgan abdulla ibn jabir o'qdak ot choptirib kelib horis ibn simmatga hujum qildi u horisning mo'risiga qilich urib uni eg'ir yorlantirib yotganligi uchun musulmonlar ko'tarib olishga majbur bo'ldi lekin qizil sallik qaram palvon abu dujana kelishtirib bir qilich urib uning kallasini uchirib o'tdi mushundoq jiddiy urush bo'layotgan asnoda qur'oni karimda ko'rsatilgandek musulmonlarni allohning amilligi bo'lgan uyqu tutdi abu talha mundoq degan man shu kuni uyqu tutqanlarning biri edim hatto qo'limdagi qilichim bir nechta qatim tushib ketdi u tushib ketar men olarman u tushib ketar men olarman shunda qilib bir nechta qatim takrorlandi mana mushundoq sher kabi jasorat va o'limdan qo'rqmas shijoat bilan bu ozg'ini qo'shun nihoyat muntizim va tartibli chekinish orqali tog' jilg'isiga yetib berib oldi va tengirqash ichida qolganlar uchun bexatar makonga yo'l ochildi Natijada xeyli ko'p kishi bu joyga o'zini ilib jinini joylab oldi. Qisqasi, Xolid ibn Validning jang taktikasi Rasulullohning dono harbiy iqtidori oldida barabat bo'ldi.